Allahu ta'ala Eto tako. Draga braćo, poštovane sestre, jel da, kao što sam i ranije govorio, kogod bili, gdje god bili. Dakle, bez obzira da li se slažete sa nama ili ne, ahlan u sahlan, dobro nam došli i večeras bara kalafikom. Ja sam e, malo zakasnio, nemojte zamjerati bara kalafikom. E, možda sam večerašnje predavanje naslovio malo bombastično, ali vjerujte mi, u jednom trenutku sam riješio da promijenim. Znači, bio sam, e, bio sam, e, malo prije sam bio u ovdje jednom velikom centru, ovdje kod nas u Skoplju, pa šetajući i hodajući, jel tako, vidjevši kako ljudi koji ne vjeruju, ne vjeruju Allaha subhanahu wa ta'ala, ljudi koji se pozivaju na, drugi, na drugu vjeru, ljudi koji vjeruju u širk, ljudi koji vjeruju u kufar, jel da? Vidjevši ih kako uživaju u njihovoj dunjalučkoj svakodnevici, bez stresova i bez trauma, da vam najiskrenije kažem, pozavidio sam im, na onom njihovom rahatluku u kojem se oni nalaze. Znači, po strani to što mi znamo da je njima život težak, jer težak je svakome ko ne vjeruje u gospodara subhanahu wa ta'ala i koji ne, ne zikri Allah. Gospodar kaže Ba'da a'udhu billahi mina šeitani rajim ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى Znači, jasno nam je da je gospodar Subhanahu wa ta'ala rekao i kogod se okrene od spominjanja mene, težak ću mu život dati i na sudnjem danu ću ga slijepa, slijepog proživjeti on će reći, znači taj insan, taj kafir, gospodaru, zašto si me slijepog proživio kada sam vid imao, znači za vrijeme boravka na Dunjaluku, jel da ovaj će se jadnik pobuniti, zašto je slijep proživljen kada je na svijetu, to je Dunjaluku, ima oči. Gospodar će mu reći, tako si ti zaboravio moje jasne dokaze i opomene, tako ćeš i ti danas biti zaboravljen udaljen od milosti gospodara subhanahu wa ta'ala i strmoglavljen u sržbu uzvišenoga silnoga Allaha džele še'nuhu. Tako da ne raspravljamo o toj strani, ali hoću da vam kažem da ovaj trenutak koji mi živimo, znači ovaj trenutak koji dijelimo sa tom e, zajednicom nemuslimana, jel da, sa tom zajednicom kafira, jel da, e, ne može čovjek proći pored svega toga onako nijemo gluho i slijepo i da samo ga sebe vara da ima neki svoj svijet u kojem živi i da uvijek bude spreman i raspoložen umjesto da nemuslimane, to je skjafira pozije u Allahov din da uvijek umjesto toga da uvijek bude spreman i da njegova oštrica uvijek bude naoštrena i uperena protiv onih jel da ljudi koji tvrde za sebe da su muslimani protiv onih sljedbenika kible koji se zbog ovog ili onog razloga ne slažu sa njim poslanik je alihi salatu wasalam dakle zabranio da dvojica muslimana ne razgovaraju više od tri dana. Kaže dalje poslanik sallallahu alaihi wa sallam o hajruhuma men bede ebiselam. A bolji od njih dvojice je onaj koji će početi sa selamom. Jel da? Znači onaj koji će prvi progovoriti. Međutim, nije sada vrijeme i mjesto ovom hadithu. Ja sam ga spomenuo pouke radi. Ja sam ga spomenuo pouke radi i radi svoje ličnog doživljaja kojeg sada u ovom trenutku osjećam. Kako je moguće da ljudi koji su odveć osuđeni na džehennemsku patnju u vječnom svijetu Ahirata znaju pronaći međusobni razgovor koji je na njihovu obostranu korist, dok ljudi koji se pozivaju na Kur'an i Sunnet ne mogu nikako pronaći taj zajednički jezik. To je i nemoguće, nama je to jasno. Međutim, ipak, međutim, gospodar Subhanahu wa ta'ala kaže وَلَا يَزَالُونَ مُحْتَلِفُونَ مُحْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحْمَ رَبُّكَ I oni će uvijek biti u nesuglasicama. Oni će se uvijek razilaziti jel da, osim onih kojima se tvoj gospodar smiluje. Jel tako? I znači kretavši se prema kući, sjetio sam se da je onaj moj bombastični naslov koji vi ovdje čitate, Šerijatska kraljevina Saf, groblju učenjaka i zatvor Daja, u stvari istiniti naslov onoga što se nama u trenutku događa, sa ljudima koji izuzetno drsko i bezobrazno jel da smišljaju laži, klevete i potvore na nas, na našu daje, na naše braće, na našu braću jel da i e, našu davu, jel da. Međutim, ja ću vam inša Allahu ta'ala večeras, znači, ostavit još ovo sedmicu dana pošto sam ja već e, pripremio video zapis Allah vas nagradio hajrom jel da nadam se da će taj video zapis već sutra inša Allahu ta'ala e, biti dostupan svima vama znači nadam se e, samo je stvar tehnička je stvar jel da kako ćemo mi to da e, tamo postiramo ili objavimo na YouTube-u bi inilahi ta'ala E, pa ćete vi biti u mogućnosti da se e, da pogledate taj video zapis inša Allahu Teala. Jel da? Međutim, rešio sam, rešio sam, znači ponesen tim osjećajima od prije sahat ili dva, e, da ne održim večeras planirano predavanje koje sam nazvao Šerijatska kraljevina Saf, groblje učenjaka i zatvor Daja, u nadi da ćemo u narednih e, sedam dana vidjeti pozitivnu reakciju s njihove strane. Ja sam poslao svoj demant, međutim oni ga ne žele objaviti. E, još su nešto uradili što je zaista vrijedno prezira, što je zaista e, vrijedno e, odbacivanja, je tako? Međutim, kažem ako Allah da zdravlje života, vidjet ću u narednih e, nedjelju dana kako će biti raspoloženi u njihovoj fabrici za proizvodnju e, neistina, kleveta i potvora, pa ćemo inša Allahu ta'ala shodno njihovom ponašanju mi reagovati. Znači ne želimo nikada da prvi reagujemo na nešto, ne želimo nekoga da prozivamo, posebno ne imenom i prezimenom, osim kada smo Allahume prinuđeni na to, jel da? Međutim, iako imamo prava da reagujemo, iako imamo prava da ih uvrijedimo, jel tako? Ipak ne smijemo zaboraviti ni za trenutak riječi gospodara subhanahu wa ta'ala, jel da, koji dozvoljava mazlumu da se osveti. Znači, dozvoljava osvetu onome kome je nepravda učinjena. Međutim, gospodar Subhanu wa ta'ala kaže وَلَا تَعْتَدُ Znači, u istom tom ajetu u kojem dozvoljava osvetu mazlumu وَلَا تَعْتَدُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ I nemojte pretjerivati, znači nemojte pretjerivati granice kada se svetite. Allah ne voli one koji pretjeruju. Ponesen prije svega tim ajetom gospodara Subhanu wa ta'ala, pa nakon toga ovim doživljajem od prije Saha 2 jel da i prateći one bolne događaje jel da e, na području sirijskog džihada ja sam Allah vas nagradio svakim hajrom kažem kogod bili slagali se sa nama ili ne jel tako ja sam za večeras odabrao malo drugačiju temu a ovu ću bi in Allahi Teala sačuvati za iduću subotu uz nadu gospodaru Subhanahu ta'ala da nećemo biti prinuđeni da o toj temi uopšte i govorimo. Nego ću ja ovdje večeras posjetiti sebe i vas. Dakle, ja ću večeras posjetiti ovdje sebe i vas, inša Allahu Teala, na neprijateljstvo šeitana prema Allahovim robovima, na neprijateljstvo koje on gradi, organizira i ispoljava prema onima koji žele da se u ime gospodara subhanahu wa ta'ala pomažu na putu dobročinstva i bogobojaznosti. Večeras ću vam inša Allahu ta'ala govoriti o problemima unutar islamskog džemata, ne kažem samo, ne govorim o džematu ili o menheđu koji ja zagovaram lično sa, za sebe, jel da, ili o ljudima sa kojim volim da se družim, jel da, jer su moji istomišljenici i tako dalje i tako dalje, već ću ovdje progovoriti prije svega o jednoj opakoj kategoriji ljudi koja predstavlja direktnu opasnost za bilo koji muslimanski džemat u svijetu. Za bilo koji džemat u svijetu koji žele hajr u ime gospodara subhanahu wa ta'ala. Jer koliko god se ljudi trudili da u navodnicima nekom svojom zamišljenom mudrošću uspiju i uspostave ono š, ka čemu se e, kreću, jel da, ono zbog čega rade, neka znaju da kad tad znači sile kufra i širka će stati na njihov put i neće im dozvoliti da oni ispune ono što su naumili. Najbolji vam je primjer, Allah vas nagradio hajrom, najbolji vam je primjer ono što se desilo prije šest mjeseci, sedam, u Misru ili takozvanom Egiptu. Najbolji vam je primjer, na vlasti je bila jel da ona politička vjerska partija Ihwanul Muslimun ili muslimanska braća koji su poznati po njihovoj preteranoj toleranciji, poznati su po njihovoj preteranoj popustljivosti, poznati su po tome e, što su se pozivali na neke učenjake koji su im davali izuzetno e, diskutabilne, da ne kažem nevažeće e, fetve, jel tako, E, poznato je da e, kod njih e, nije bilo nešto što postoji institucija bidata, je tako? Uopšte nisu čak ni obraćali pažnju na to, jel da obećavali su moderni, demokratski Egipat stanovnicima te većinski muslimanske zemlje, jel da? Pa šta se desilo na kraju? Na kraju se desilo da su se sve sile kufra i širka urotili protiv njih, oborili ih sa vlasti, oteli vlast, ubili 4000 muslimana u proteklih šest mjeseci, jel da? Sada su i jučer i pek, prekjučer nam, e, namjestili politički, e, jel da, namjestili su onaj referendum u kojem je navodno 90% glasača, glasalo za novi, moderni, savremeni Egipat, jel da? Ona su kršćani, znači 62 miliona su muslimani. A samo su 20 miliona juče glasali za, e, pozitivno su glasali za novi ustav Egipta. Jel tako? A gdje su još ono 30-40 miliona muslimana? Niko i ne zna da su oni živi, a ako budu pokušali da se pobune, svakako ili će završiti u zatvoru ili će uh, završiti ubiveni na ulici. Tako da svi koji e, prave sebi e, Bajram u glavi, a nije niti Kurban Bajram, niti je danas 29. dan mjeseca Ramazana, neka znaju da mudrost u navodnicima ne može koristiti osim ako je čovjek iskren i radi onako kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ostavio emanet ovom umetu A svakako, jel da svakako to košta, jel da tu ima težine, tu ima truda, tu ima znoja, tu ima krvi, tu ima i metka i tako dalje i tako dalje. Ja ću večeras u tom kontekstu Allah vas nagradio, ja ću večeras progovoriti o zajedničkom problemu svih nas. Međutim, možda ga neko sada više osjeća, neko manje. Oni koji osjećaju taj problem, neka im ovo samo bude podsjećanje i neka im bude pouka inša Allahu ta'ala oni koji ga ne osjećaju znači od vas ovdje prisutnih koji me slušate Allah vas nagradio uzite ovo kao savjet, ništa više jel da savjet vašeg starijeg i možda malo iskusnijeg brata Huseina ne kažem učevnijeg nikada nisam to tvrdio ni pred e, kim ne daj Bože nisam nikada tako ponižavao braću i sestre i omalovažavao daleko od toga međutim uzite savjet od svoga brata da oni koji imaju iskustva sa ovim što će sada čuti od mene, neka im ovo bude samo podsjećanje, inša Allahu i dodatna pouka, a oni koji nemaju iskustva sa tim problemom, neka znaju da kada god budu odlučili da stanu na put šeitanu i njegovoj vojsi, desit će im se ovaj problem. I neka ne varaju sami sebe, misleći da oni imaju svoj svijet, da oni imaju nekakav svoj islam koji je pošteđen toga, a da ono što će čuti večeras ovdje od mene, inša Allahu Teala, da je neki doživljaj nekih tekvirovaca ili ovakvih ili onakvih, kako već na veliku žalost ovi lažovi i safa, jel da znaju da govore. Nemojte mi zamjerati na izrazu lažovi, nije kontradikcija, E, e, kada kažem lažovi i ono kada kažem da ne želimo da dolivamo ulje na vatru, ali čovjek je onakav sve dok šerijatski ne priloži dokaz i opravdanje zbog svojeg, zbog svojeg e, postupka. Znači fasika ne možemo drugačije zvati nego fasik. Je tako? E, lopova ne možemo drugačije zvati nego lopov. E, bludnika ne možemo drugačije zvati nego bludnik. E, kamatu ne možemo nazivati kredit, je tako? Danas kamatu nazivaju kredit, ali to je kamata, je tako? Ima ovdje sad kod nas je u modi ono bezalkoholno pivo. I ima ovdje jadnika koji su željni džahilijeta. Žele se povratiti u džahilijet. A ako nisu uživjeli u džahilijetu, pa žele malo da ga osjete, je tako? Žao im je što su ga propustili. je da? da? i počeli su da piju ono takozvano bezalkoholno pivo. Čak i kažu ulema ga je dozvolila itd. itd. tako dalje. Jel da? Mi braći kažemo nemojte. Poslanik Ali Selam kaže men tešebehe bi kaumin fehum minhum. Ko se poistovjeti sa jednim narodom, on je jedan od njih. Kako je moguće da vi pijete bezalkoholno pivo, jel da, kada znate dobro da je to pivo, ta boja njegova, taj njegov sastav, jel da, e, ta njegova ambalaža od obilježja, od obilježja kafira na njihovim feštama i onim e, za njih e, nebeskim sportskim događajima, jel tako, kako oni kažu, jel da. Zato kažem, Allah vas nagradio hajrom, stvari se moraju nazivati svojim imenom da bi ljudi uzeli pouku od toga, inša Allahu Teala. Da ne duljim, Dragi poštovani moji, ja ću vam večeras govoriti, neću dugo dužiti, evo, već 15-20 minuta vam ovdje govorim, barakala fikom. Želim samo da vam govorim večeras o onoj karakterističnoj grupi ljudi koja ne zna o postojanju ahireta ništa. Znači, grupa ljudi koja ne zna o postojanju ahireta ništa a izuzetno velike izuzetno velike štete nanosi džematu muslimana znači to je onaj profil takozvanog špijuna neko će ga nazvati uhodom nego će ga, neko će ga nazvati agentom kaže gospodar subhanahu wa ta'ala ba'de audu billahi mine šeitanir rajim إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر Ovo su ajeti koje je gospodar subhanahu wa ta'ala objavio povodom zločinačkog dijela čovjeka po imenu al walid ibn al-Mughira. al walid ibn al-Mughira. Njega su nevjernici poslali kod poslanika sallallahu alaihi wa sallam da, da on smiri situaciju, da on utiša sav taj društveni problem koji se sada iznenada pojavio i poslali su svojeg prvaka Walida da vidi kako će sa poslanikom sallallahu alaihi wasallam razgovarati. Vjerujem da je skoro svima vama ovdje taj događaj poznat. I kada je čuo šta mu je poslanik alaihi sallatu wasallam proučio od Kur'ana, začuđen, iznenađen, zatečen ljepotom i istinitošću onoga što je čuo, ovaj čovjek pribjegao, ovaj čovjek pribjegao onoj istorijskoj metodi tendencioznog, to jest lažnog plasiranja vijesti i umjesto da bude posrednik u hajru između dvije zaračene strane, on je u tom trenutku šta? Još više raspirio vatru sukoba, još više je raspirio vatru sukoba, što i jeste uglavnom, što i jeste osobina, osobina špijuna. Je tako? ponekada su špijuni mušrici, ponekada su kafiri, mislim po imenu i prezimenu, a ponekada su špijuni šta? Ljudi sa muslimanskim imenima. Međutim, neka se zna oni koji uhode muslimane, je tako? Znači, fetva je ulema Lema Ahlu Sunne od džema'a, je da, da, da špijun nije musliman. Da špijun šta, braćo? Nije musliman. Inne u fakjere u kadar, kada je čuo ono što mu je poslanik Alihi Salatu nam citirao iz Kur'ana, ovaj čovjek je šta, kako ga gospodar opisuje, kaže, on je razmišljao pa je računao i proklet bio kako je proračunao. I još jednom, proklet bio kako je proračunao. Zatim je pogledao. Tume abese o besar. Zatim se smrknuo i namrštio. Tume etbereo, etbereo stekber. Nakon toga se okrenuo i zoholio. Fekale in hada ila sihru juhtar i na kraju rekao to je sve samo sihr koji utiče na čovjeka. To je sihr koji direktno pogađa insana koji to čuje, jel da? Znači to je bila izjava ovog mušrika koji je istovremeno oponašao funkciju špijuna da što više raspiri vr, e, vatru rata je da između e, vatru rata između poslanika sallallahu alaihi ve selleme i mušrika međutim problematično je što mnogi ljudi danas nisu svjesni postojanja ove izuzetno opake vrste ljudi koji djeluju čak i u redovima muslimana i sada kažem da iz ovoga što smo rekli. Znači svima vama je dobro poznato iz biografije svih Allahovih vjerovjesnika i poslanika da je svaki od njih imao neprijatelje, ali i one koji su ih podržavali u njihovoj misiji. I čini se kako i mi sami prolazimo kroz svakakve iskušenja sa ljudima kada ih pozivamo u vjeru uzvišenog Allaha subhanahu ta'ala. Ja ka, mislim da je suvišno ovdje govoriti i ponavljati činjenicu sada, da je Allahov zakon u kosmičkim razmjerima odredio da ljudi budu podijeljeni na one koji se bore za stvar ove vjere i one koji se bore protiv akide i dogme islama. Međutim, čovjek treba moliti gospodara za uputu da moli gospodara da mu ovaj ukaže kojoj se grupi treba on pripojiti. Međutim, kao što sam rekao, Ovdje želimo progovoriti o prirodi ispoljavanja određenih tipova neprijateljstva prema islamu, a i o tome kako šeitanska vojska planira i sprovodi strategiju unutrašnjeg urušavanja strukture islamskog džemata, koji je jasno odredio način svojeg djelovanja na putu sticanja zadovoljstva uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Prije svega treba spomenuti kako u životopisu, u, živo, u biografiji poslanika sallallahu alaihi wa sallam, nailazimo na scene društvenih pritisaka i političke agresije idolopoklonika tog vremena, kao što se danas radi sa, muslimane, sa muslimanima, čiji je cilj bio satanizirati i izvitoperiti učenje ili božansku misiju Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam u očima ljudi. I e, to se na žalost i danas, dan danas radi. I to možda od strana nekih, jel da, koje mi nismo proglasili nevjernicima, ali oni uporno žele da nam to uguraju usta. Nekada su napadi bili direktni, govorim sad o vremenu u poslanika Salasalem, znači nekada su napadi mušnica, mušnika bili direktni, posve drski i bezobrazni, a nekada je to bilo putom, putem krasno riječja, a znači krasno riječje, jel da, koji, koje danas postoji kod nekih zabludelih osoba ili politički prilagođenog riječnika koji će direktno uticati na um ljudi i izvršiti posljednji pritisak na donošenje njihove odluke, to je da li je Muhammed sallallahu alihi wasallam lažljivac ili ne. Iskreno da vam kažem, e, mislim da e, čak i u redovima ljudi koji se pripisuju muslimanskoj kibli, ima takvih, jel da, ima takvih, koji šta na ovaj ili onaj način vrše pritisak upotrebom ovakvog ili onakog prilagođenog riječnika da direktno utiču na um ljudi i da izvrše posljednji pritisak na donošenje njihove odluke i da se kaže da ovi su tekfirovci, da ova je ovakav, ona je ovakav, onakav i tako dalje i tako dalje. Jel da? Upravo danas živimo trenutak političkog riječnika i direktno smo izloženi svakodnevnom u navodnicima intelektualnom bombardovanju kako bi u očima običnog i neupućenog naroda islamski praktičari izgledali poput monstruma koji ne poznaju nikakva etičko-moralna pravila i ne vode nikakvog računa o slobodi i neovisnosti ljudi i njihovom pravu da izaberu kako će proživjeti život na ovom svijetu. Takva tvrdnja, dragi i poštovani moje, je svakako plod idiotizma, islamo mrzaca, međutim i nekih koji ne vole jel da menheđ poslanika sallallahu alaihi wasallam jer je kroz historiju dokazano da muslimani nikada nisu bili sposobni za pokolje i masakre protiv pobjeđenog neprijatelja naprotiv to je osobina i neodvojivi dio ratne etike krstaško-židovske koalicije koja već stoljećima atakuje na muslimanski živolj, živalj i njihove zemlje međutim Ovdje nećemo govoriti o genocidu, rekao sam, koji se aktivno i sistematski sprovodi nad muslimanima širom planete Zemlje. Naprotiv, govorimo o specijalnom ratu koji se vodi protiv akide islama i iskrenih islamskih praktičara u nadi, inša Allah, inša Allah, kažem, da će se mnogi okoristiti ovim što će čuti i da se ponovim, a oni koji nisu znali, neka saznaju sa kakvim se nedaćama i iskušenjima svakodnevno susreću njihova muslimanska braća u svijetu, a boga mi i u ovom evropsko-balkanskom e, regionu, je tako? <clears throat> U nedostatku argumenta protiv islamskih praktičara, to jest kako ih okriviti i optužiti za fantomski terorizam, službe državne bezbjednosti grade drugačiji pristup riječenju ovog problema u redovima islamskih džemata prvo kreću sa kampanjom elektronskih i štampanskih medija, štampanih medija, gdje se govori sve i svašta, uglavnom stvari od kojih bi se i budala postidila, jer i on i ta budala svojim ograničenim intelektualnim kapacitetom shvata da je u pitanju podmetačina i izmišljotina, jer mu je jasno da ljudi jednostavno ne mogu tako blesavo funkcionirati, a kamoli Allahovi iskreni robovi da funkcionišu na taj način. nakon toga u javnost plasiraju govor mržnje i netrpeljivosti prema islamskim praktičarima, dok se istovremeno pozivaju na demokratiju i slobodu govora i obhođenje u okvirima sekularnog zakona, jer islam navodno njima prijeti da sruši sve pozitivne osobine tog njihovog u navodnicima krasnog društvenog uređenja. Na veliku žalost to i ljudi sa muslimanskim imenima e, rade drugim muslimanima, je tako? s vremena na vrijeme postave negdje neku eksplozivnu napravu kako bi među ljude posijali strah jer su to sigurno učinili islamisti ili će jednostavno postati neke njihovi idiote da se malo raspucaju po gradovima kao što je bilo prije nekoliko godina na prostorima BiH, jel da? I da ljudima prirede horor spektakl i da još jednom dokažu narodu da su 100% bili u pravu kada su Allahove robove optužili za nešto od čega su oni potpuno nevini i sa čim nemaju nikakve veze. Ali ovo rade nevjernici. Ovo rade ljudi koji ne voli islam. Ali zašto ovo isto rade ljudi koji za sebe tvrde da su muslimani, koji za sebe tvrde da su sljedbenici kible, koji za sebe tvrde da vole pomoći ovaj din, da pomognu harmoniji i rahatluku muslimanskog društva pomoći jednom, ali izbatinjati onog drugog, je tako? Poslije slijedi onaj, slijedi onaj običajni cirkus pred kamerama, gdje se nevini građani sa potpuno čistim dosijajom teatralno hapse i privode u navodnicima pravdi da konačno ponesu odgovornost za sva njihova zlodjela. To je strašno i nezamislivo. Ali već su takve iskustva postojala, znate da su e, jednom ili dva puta već okupirali Maoču, Gornju Maoču, jel tako? Znate da maltretiraju braću, znate da e, udaraju zabrane gdje god e, se pojavimo i tako dalje i tako dalje. Jel da? Što nije čudno, zato što oni rade ono što misle da je ispravno, iako nemaju dokaza za to. Ali je strašno kada im se u toj njihovoj hajci i lovu na veštice jel da pridružuju i ljudi poput ovih u Safu, jel da, i ljudi koji govore da žele harmoniju, red i mir između muslimana. S druge pak strane, islamskim praktičarima nije dozvoljeno nastupiti u bilo koje mediju, oni nemaju prava izneti svoje stavove pred javnošću i time otkloniti sumnju kako oni nisu ni blizu terorizma, a kamoli potencijalni teroristi. Jel da? Naprotiv, iz ličnog iskustva u razgovoru sa jednim srbijanskim policijskim inspektorom prošle godine, prvi pretprošle, izvinjam se, 2012. u ljeto, jasno mi je stavljeno do znanja da islamski praktičari nikada neće dobiti šansu javnog nastupa u bilo koje mediju na Balkanu. I to je ono način na koji sa nama po, postupaju, jel da? Dakle, jasno je kod dan da je nekom potrebna konstantna aktivizacija i aktualizacija priče o fantomskim potencijalnim teroristima u obliku islamskih radikala ovdje na Balkanu. Jednostavno, to nije teško shvatiti. Iz tog razloga obaveštane službe kod nas pribjegavaju i drugačijim metodama onemogućivanja rada islamskih džemata. Ako negativna i lažna, lažna kampanja nije urodila plodom, onda će se oni potruditi, kao što to sada rade, da unutar strukture pojedinih džemata i skupina infiltriraju njihove ljude, te da im ovi, u navodnicima, iz prve ruke dostave informacije za koje im duša izgara. Takve informacije ne postoje i oni su svjesni toga, ali eto oni tako troše narodni novac, između ostalog to je i naš novac moj, novac moje porodice, novac, va, novac vaših porodica, jer to dolazi iz državne kase. Jel tako? I mi imamo pravo na taj novac. Jel da? Samo da mi neko sad ne isfilozofira, pa čekajte, vi kažete da su to tagutski sistemi i tako dalje i tako dalje. E, to nema veze. Jel da? Ne mora značiti, ako je to tagutski sistem, jel da, da mi trebamo dozvoliti da nas kao telce obrađuju i, i, i da nas muzu iz dana u dan, jel da? i da se poigravaju sa našom sudbinom i sudbinom naše djece, je li tako? To što oni na taj način krše sva ljudska prava i to što su se unaprijed obezbijedili državničkim imunitetom i rade što godim se prohtje, o tome možemo govoriti još puno, a da ništa ne uspijemo kazati. Zašto? Zato što nemamo svoji mediji, dragi i poštovani moji. Kao što, e, evo, koristim priliku, mada sam rekao da neću, ali eto, moram usput da spomenem. Kao što su meni i moje braći nanijeli nepravdu, lažovi i safa, jel da? I sada ne dozvoljavaju da se mi izrazimo kod njih. Bili su toliko hrabri i drski da iznesu tonu laži na nas, jer i čovjek koji blage veze nema kako funkcioniše ovaj internet, zna da sam ja govorio paltolk sobi, a ne da sam govorio o nekakvom internet portalu, I sada kada mi reagujemo, oni se prave mutavi kao da se ništa nije desilo. Je tako? Pa to je ona igra onih e, antiislamskih medija. Na veliku žalost moram da kažem i to da i oni u ovom trenutku predstavljaju antiislamski mediji. Htjeli oni to priznati ili ne? Jednostavno ova feudalna društvena uređenja u kojima živimo, dragi i poštovani moji, ne daju za pravo da islamski praktičari mirno i dostojanstveno prožive svoj život, ne uznemiravajući nikoga, jer inače ne prisiljevaju nikoga od ljudi da silom prilika prihvate njihovu dogmu, to jest akidu islam. Kako god shvatili ovu čitavu situaciju, ne možemo se otjeti utisku da strukture državne bezbjednosti djeluju, ne kažem, unutar džemata, znači nije to unutar džemata, već su u pitanju samo pojedinci pa do branci koji svojim djelovanjem žele izazvati raspoloženje netrpeljivosti u redovima islamskih praktičara, kao što upravo to sada radi Saf i njegova novina. Da je Allah na pomoći. Svakako to je njihov zadatak i oni su zato do, dobro plaćeni. Ne mislim sada na Saf, nego govorim o ovim špijunima, je tako? Jer ja ne znam da je Saf plaćen zato, jel da, i dok mi ne dođu dokazi za tako nešto, ja to neću tvrditi, jel da? Jer nećemo poput njih lažno i neodgovorno optuživati i nije me ni malo briga, jel da, e, šta će ko reći, jel da? Zašto da nas bude briga kada njih nije briga da li na taj način krše osnovna ljudska prava i da li su se na taj način pridružili, pridružili, kafirskim službama jel da u, u, u manipulaciji naroda i onoj negativnoj kampanji protiv njihove braće u vjeri koje oni nazivaju, nazivaju tekfirovcima i duša im izgo, izgara da neko od naših da je izađe da kaže da vi ste kafiri, da ljudi su kafiri ali to bi Inilahi tala neće čuti od nas jedino ako im njihov šeitan to nekakvom objavom ne objavi, pa da ponovo to nekako fenomenalno objave u safu, jel da? A da niko od nas ništa u vezi toga nije rekao. Ali ja se ne perim i ne pravdam se, nije nas uopšte briga da li će oni to reći o nama ili ne. Zato će odgovarati kod gospodara Subhanahu wa ta'ala. Jel da? I kažemo, tako nam rade, krše nam osnovna ljudska prava, jel da? Safim se sada pridružio, to jest kada krše osnovna naša ljudska prava, znači krše nam pravo na izbor vjerovanja, oduzimaju nam pravo na određivanje kruga prijatelja sa kojima ćemo, sa kojima mi islamski dijelimo svoju ideološku orijentaciju. U bilo kojoj zemlji modernog zapada, dragi poštovani moji, ima vas po Evropi tamo, jel da? ovako je nešto nedozvoljivo i povlači za sobom mogućnost tužbe i zakonskog progona Ministarstva bezbjednosti koje direktno odgovara zakonodavnoj vlasti na ovom kriminalnom činu. Međutim, kada su u pitanju sledbenici islama, onda važi ono iskonsko kjafirsko pravilo, jel da? Islamski praktičar je kriv sve dok se ne dokaže njegova nevinost. Čekajte, to je obratno. Znači, čovjek je nevin dok se ne dokaže njegova krivica. Međutim, jel da, kafirske službe bezbjednosti kojima se, nažalost, pridružio i časopis SAF, imaju drugačiji način obhođenja prema muslimanima. Koji je taj način obhođenja? Način obhođenja jeste vi ste krivi sve dok ne dokažete svoju nevinost. Wala haule wala kuvete illa billah. La ilaha illallah. Infiltracije špijuna u redove islamskih praktičara je već oprobana metodologija putem koje se službe bezbjednosti obračunavaju sa islamom i njegovim prvacima. I nismo djeca da ne budemo naivni, tako se to radi u svijetu, tako se radi i na našim prostorima. Međutim, ovdje još uvijek muslimani nisu u njima tako dali neki veliki razlog pa da se tako drsko i bezobrazno e, obrat, e, obhode, je tako? Alikumu selam vrhla najdo jedan. Ehlem sehlem, dobro došao ehi. Pridruži nam se, slušaj, e, bez obzira da li se slažeš sa nama ili ne, bare kalafik. Znači takvi obično po svaku cijenu pokušavaju navodnicima dokazati kako su veoma marljivi i povjerljivi da bi zaradili sklonost džemata, znači govorimo o špijunima, je tako, koji se infiltriraju među muslimane, Znači da zarade njihovu sklonost, kao što to radi sada Saf na veliku žalost, da zaradi sklonost ovog brata, one sestre, jel tako, na veliku žalost, ili da zarade sklonost Bošnjaka, jel tako, ako može u Saudijskoj Arabiji postojati nešto što se naziva regionalni islam, jel tako, pa zašto ne može postojati u Bosni regionalni islam, zašto ne može to postojati ovdje kod mene u Makedoniji regionalni islam, jel da? svako u svojim granicama uživajte i ne sekirajte se, problema nema. Ali mi postavljamo pitanje, ko vam je doneo islam, dragi i poštovani safovci i njihovi istomišljenici? Je li vam islam doveo tvrtko? Jer vam islam doveo neki tamo mujo, haso, bošćak sa vaših prostora? Jer meni islam i mojim djedovima, e, e je mi tu doneo neki e, e, albanac sa ovih prostora, je li tako? Nije vallahi jehi. Doneli su nam Turci i Allah i nagradio džennetom. Doneli su nam ti muđahidi. Oni su nam bili vjesnici e, dobrih vijesti. Allah i nagradio džennetom, iša Allah. Je tako? E pa kako sad moguće da oni su na konju prevalili toliko koliko mi danas ni avionom ne možemo preći? E, kako je sada moguće da se pozivamo na te Turke, pozivamo se na ashabe koji su ginuli u ime Islama da bi Islam došao do nas? i da sad neka idiotska tvrdnja, jel da, nekog debelo plaćenog Saudica ili nekog, jel da, psihički oštećenog Safovca, kako je moguće da oni danas tvrde nama je odkoristi ovo i ona, taj regionalni islam i tako dalje i tako dalje. Jel da? Dok nas okrivljavaju za ovo i za ono, vidite kako nemilosrdno eksploatišu i koriste čak i smrt ljudi smrt ljudi koriste vola haule vola kuvete illa billah. Ja ću se ovdje suste, sus, eh, sustegnuti, neću ponoviti njihovo zlodjelo. Ali mislim da je svima vama dobro poznato o čemu govorim. Kada su iskoristili smrt šehidluk inša Allahu Teala jednog mladića, jel da, i kada su mu pozvali oca, oca na preki sud u Mežidu ispred cijele bošnjaške javnosti, La haule wa la kuvvete illa billah. Kada je to poslanik sallallahu alaihi wa sallame, kada su to ashabi pozivali roditelje šehida da onako ucviljeno, jel da i onako nemoćno gaze po njima pred celom javnošću na Balkanu. Ali gospodar subhanahu wa ta'ala je taj koji će suditi na sunjem danu i svakako će svako odgovarati za svoje postupke, pa i ja ću odgovarati za svoje postupke kažem znači ovaki ljudi špijuni znači uvijek su kao marljivi oni su povjerljivi oni uvijek žele da sebe nametnu mi smo ti koji vam želimo hajr da bi zaradili sklono džemata ili barem određenog broja džematlija kod kojih će ostaviti utisak slušajte me Allah vas nagradio hajrom opet kažem nema veze da li se slažete sa nama ili ne zapamtite ovo će vam inša Allah biti od koristi bidni lahi ta'ala Znači da ostave utisak, ako neko cijelog džemata, barem kod određenog broja ljudi koji će progutati tu njihovu jel da, udicu, pa će kod njih ostaviti utisak pozitivne i pravdoljubive ličnosti koje se u svakom trenutku mogu navodnicima povjeriti. Ukoliko ovi biseri ne uspiju prodrijeti u srž džematskog povjerenja, onda pribjegavaju drugačijoj metodi to je metoda prenošenja riječi i unošenja nemira i atmosfere nepovjerenja od strane džemata prema onima koji su uvijek spremni žrtvovati se za interes i dobrobit džemata. Kao što to radi sada Saf. Ne kažem prema meni i mojih braći, jer to znači da sam se ja, mašala, tu pohvalio da sam spreman da žrtvujem za interes i dobrobit džemata. Ne. Ali kao što oni to sada rade kada bičuju, kada bičuju braću, jel da, E, na polju na e, džihada u Siriji. Nažalost, nažalost, uvijek će biti slabih karaktera, neizgrađenih ličnosti koji nemaju puno islamskog znanja, te će požuriti da grlom u jagode prihvate izmišljotine špijuna i tako će pokrenuti tiho, ali sigurno urušavanje cijelokupne, ne kažem jednog džemata, već cijelokupne muslimanske džematske strukture, ukoliko umeđu vremenu ne reaguju ljudi dokazane bogobojaznosti i islamske mudrosti i pameti, te da od džemata Allahovom dozvolom otklone štetu koju je prouzrokovao špion. Oni koji vjeruju Allaha, oni koji vjeruju Ahiret, neće tražiti nikakve dozvole ni za šta, ni od koga. Jel da? Allah zna njihov nije, zna kakvi su, da li su pobožni, zna da li su iskreni, Međutim, ima i onih koji ne vjeruju u drugi svijet. Oni sumnjaju. Jel da? I da su takvi zaista spremni da pomognu Allahov din, onda će oni odraditi svoje i sve će druge ostaviti na miru. Ako vide da i ovi drugi imaju isti interes. Međutim, udaraju ove koji nemaju interesa da se sukobljavaju sa njima, jel da? I kao da je bilo ono, sjedite sa onima koji sjede, jel da? Jel da? da su oni imali nekakve namjere da učine nekakvog hajra za ovaj džemat, za ovaj umet, da nekoga pomire, ne bi radili ovo što rade. A rade samo šta? Na afirmaciji smutnje među vjernicima i da ljude sa e, ograničenim informacijama još više zbune. Evo. Takvi ljudi samo žele da unesu smutnju izbunjenost među vjernicima i da ih još više razdvoje. S druge pak strane, špijun, dragi i poštovani moji, ni u čem ne koristi džematu, već je samo teret i smutnja, a i smetnja zajednici muslimana. Špijun je čovjek prezrenog i odvratnog psihološkog profila. On svojim djelovanjem izaziva likvidacije muslimana, njihova neargumentovana hapšenja, progone, maltretiranja, omalovažavanja islamske ličnosti. Špijun izaziva osjećaj poraza i beznadža kod slabih muslimana. Špijun favorizira snagu nevjernika i direktno pomaže glorifikaciju kufra i širka. Nekada svjesno, nekada nesvjesno. On je crna ruka ta guta. Možete ih veoma lahko i jednostavno prepoznati. jer ih je gospodar subhanahu wa ta'ala spomenuo u Kur'anu وَلَتَعْرِفَنَّهُ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ili وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ A da hoćemo, o Muhammede, mi bismo tih, mi bismo tih u istinu pokazali وَلَتَعْرِفَنَّهُ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ i ti bi ih sigurno po biljezima njihovim ponao. Ako je njihov biljek? Lehnul kaul. Poznačeš ih po načinu govora njihova. Šta je to? Kakav je to način govora njihova? Govore nejasno. Govore uvijek sa strane. Upotrebljavaju u svojim riječima alegoriju jel da, upotrebljavaju nekakvu metaforu, žele kao samo da nešto sa nečim upotreb, uh, uporede, a da istovremeno udaraju po časti i integritetu vjepodara Subhanahu wa ta'ala. Tako je poslanik Ali Sratu se nam poznao njih, tako ja, Allah vas nagradio hajrom, nemojte se ljutiti, jel da, oni koji se ne slažu sa nama, barek Allah fikum, jel da? Ali tako ja prepoznajem pisanje Safa i djelovanje njihove e, redakcije. A nisam rekao da su nevjernici, mada im duše izgara da to od nas čuju. La haule la kuvete ila billa. Eto toliko špijunima, dragi i poštovani moji. Subhanak Allahume vihamdike, ašhedu an la ilaha ila ente, estakfiruke wa tubu ilaik. Znači, e, ponavljam se, i kažem temu koju sam, vas, e, koju sam vam za večeras pripremio e, jel da ostavljam inša Allahu ta'ala za iduću subotu u nadi gospodaru subhanahu wa ta'ala da neće biti potrebe da više o tome govorimo međutim kako stvar kako se stvari budu odvijale tako ćemo i mi odreagovati inša Allahu ta'ala ne u da nekoga uvrijedimo ili da u želji nekoga omalovažimo, jel da jednostavno samo da odbranimo integritet sunneta poslanika sallallahu alaihi wa sallam, a i da šta, a i da e, i da ljudima damo do znanja da kad ste nas već prozvali, dajte nam pravo odgovora, budite hrabri kao kada ste slagali, budite hrabri i odvažni, te nam dozvolite da i mi kažemo nešto u svoju odbranu, Wa وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته جزاك Allah خير الله na strpljenju. i molim gospodara subhanahu wa ta'ala da u srca muslimana unese slogu inša Allahu ta'ala razumijevani ljubav a da inša Allahu ta'ala a da otkloni otkloni inša Allahu ta'ala nesuglasice i mržnju. Taj bi imali odgovor na pitanje koje sam nekoliko puta pisao. Gde je pitanje? Je li pitanje bilo postavljeno meni e, Azem 1? Evo, ehi, samo da vidim gde ti je pitanje, Barak Alafik. Opovi, dajte mi nađite pitanje, jer meni se ovo nosto pomera ovde. Evo ga, opet se pomenilo. Azem, je ehi, ponovi pitanje. Izvoli je hi, ponovi pitanje Barak Alafik. Evo čekam da ponoviš pitanje Azem jedan, Barak Alafik. Taj ima jedan instan koji posjećuje sunetske mežide i dersove, isto tako odlazi u sufijsku halku. Sad hoće da ide studirati u jedan, u Jordan, na islamski fakultet. Ima li opasnosti pomagati takvu osobu u školovanju? Dakle, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ba'du. Ja ti, Azeme, jedan eh, savjetujem da ti sa tim čovjekom porazgovaraš i da vidiš e, koji je razlog njegovog odlaska na sufijske halke ili u sufijsku halku dotiču. Znači uvijek budite maksimalno otvoreni sa ljudima, jel da? E, uvijek budite iskreni prema ljudima, nema veze da li se radi o vašim neistomišljenicima, nema veze da li se radi o ljudima koji vas bičuju, lažu na vas, potvore, saburajte Allah vas nagradio hajrom, sabur je težak, ja polazim od sebe, jel da? Sabur je težak u takvim situacijama, ali kada se već pozivamo na Muhammeda sallallahu sallam, koji je saburao sa mušicima, valja i nama saburati sa muslimanima. Jer ako mi od saburamo sa nekim muslimanom, trebamo znati da i njega napada šeitan, pa i njemu valja saburati sa nama, inša Allahu ta'ala. Sve dok gospodar ne, od, e, ne odredi te da stvari dođu na svoje mjesto. Znači, razgovare sa tim čovjekom, vidi zašto on posjećuje te sufijske halke. Možda ih posjećuje da bi ljude pozivao u sunne. Jel da? Možda ima neko tamo nje, e, neki, neko komu je drag, pa želi da ga mi izunom spasi e, sufijske jel da, zablude i njihovog širka. Jel tako? Možda, možda, možda. Jel da? Možda je to čovjek koji je tek počeo posjećivati, možda je u pitanju čovjek koji je tek počeo posjećivati sunetske mežide. Znači, tek je počeo posjećivati dersove u sunetskim mežidima. Je tako? Znači, ima tu milion možda. Znači, razgovarajte sa ljudima otvoreno, iskreno, inče Allahu Teala, gospodar će dati hajra u tome. Gospodar će dati hajra u tome da li ima opasnosti pomagati takvu osobu u školovanju. Nakon e, što ćeš se ti dobro i otvoreno ispričati sa tim čovjekom i nakon što se tebi pojasni jel da, način na koji taj čovjek razmišlja i djeluje, ti ćeš tu odluku inša Allahu Teala sam donijeti jehi. Znači ti ćeš tu odluku sam donijeti jer ja ne mogu sada reći da li ćeš ga pomagati u školovanju ili ne jer njegovo mi stanje nije jasno. Ne znam zašto ide u tu sufijsku halku, jer kažeš da dolazi u sunetske mežđide. Jel da? Znači kažem, možda je tek počeo u sunetske mežđide, možda je tek počeo saznavati e, blagodat suneta. Jel da? Kažem blagodat suneta, ali ne tvrdim da sunet ima samo u sunetskim mežđidima e, naše braće, jel tako? To je neozbiljno tvrditi. Ima sunete i na drugim, e, znači, e, kaže da mu se sviđa jedno i drugo. Eh, i radite sa njim, znači radite sa njim, pa ćemo vidjeti, inša Allahu ta'ala. Kaže da traži sebe. E, upravo tako, znači ti si dao odgovor. Čim on kaže da traži sebe, znači to je čovjek koji još uvijek luta. Znači to je čovjek koji još uvijek ne shvata šta Islam traži od njega. Ja sam prije nekoliko godina bio u razgovoru sa čovjekom koji je bio budista. Znači iskoristit ću priliku, neću mu reći ime svakako, jel da radi se od danas jednom strašno e, dobrom iskrenom bogobojaznom bratu ja ga takvim smatram ne hvalim ga Allahu on će samo Allahu polagati račun jel da ali prije nekoliko godina čovjek je bio budista i kada sam se ja sreo tamo u nekoj zemlji sa njim jel da od ovih evropskih zemalja znači on je gajio kod sebe ideologiju budizma uživao je u to čak i kada je sjedio, sjedio je, zauzimao bi položaj, onaj karakterističan položaj onih yoga sveštenika, jel tako? Jer yoga nije gimnastika, yoga nije kultura, već je joga dio za one koji nisu imali informaciju, jel da? Yoga je dio, jel da, one muštičke ideologije, jel tako? Pokušavaju da dostignu nirvanu i da usaglase između duševne i tjelesne nirvane pa su tu proizveli ono jogu, jel tako? Koliko je meni poznato? Koliko je meni poznato? Ako neko drugi zna, malo bolje neka me popravi. A nirvana postoji kod sufija, kod derviša. Oni to nazivaju džezba. Oni to nazivaju džezba. Je Jel tako? E sada. E, taj vidim da smo počeli sa pitanjima Vareka Lafika reći ću vam inšala, reći ću vam e, i o Idišu i Siriji, pošto, znači, čovjeka koje ovdje spominješ kaže da su izdajnici i to ću vam reći inšala, hotela, sad ćemo i to da govorimo. E, tako da kažem, e, nakon nekoliko godina, taj čovjek koji je duboko zagazio u budizam, nekoliko godina se družio intenzivno sa braćom, išao je u Međidi, učio je Kur'an i Akidu i tako dalje. Vidio sam ga prije otprilike pet ili šest mjeseci. Znači, prije pet ili šest mjeseci Allah al-Musta'an, znači, e, taj je čovjek, mislim da je svu braću u Mežidu prestigo, Allah najbolje zna, to je moj dojam, to je moj utisak, mislim da je svu braću prestigao po bogobojaznosti, ne kažem iskrenosti, samo Allah zna ko je iskren, ko nije, po bogobojaznosti, jel da, i po znanju. A i to se dalo vidjeti na, njegovom obhođenju na njegovom obhođenju zato te savjetujem Ehi Barek Alafik znači e, ako taj čovjek kaže taj brat kaže da traži sebe vi vi nosioci sunneta mu pomozite da on pronađe sebe nemojte dozvoliti da sebe pronađe u nekom širku sufijskom ili u nekoj zabludi tamo već mu vi pomozite da on bude uh, da on pronađe samoga sebe, Allaha molim da vas pomogne u tome, inša Allah. Ebu Haris pita, možeš li nam reći nešto o Idiš u Siriji, za, pošto e, osoba C kaže da su izdajnici. Evo ovako, ja vam o Idišu ne mogu ništa više reći nego li što u ovom trenutku naši učenjaci govore. Znači, zna se šta je rekao šehe Ebu Muhammed al mahdisi Danas je progovorio također i šejh e, Ebu Katade el Filistini, progovorio je šejh Ebu Besir, jel da? E, progovorio je e, šejh e, Halid, Halid, e, zaboravih mu nadimak, bare kalafikum, progovorio je i šejh Nasira el Ulwan, znači to su šejhovi na koje se mi pozivamo, svaki jedan od njih je rekao što je smatrao da treba reći čak je i onaj fenomenalni mislioc, jel da, e, ja ga lično zovem čak i šejhom, jel da, e, Iad, doktor Iad El Kunejbi, također je i on po, o, progovorio na tu temu, jel tako? Zajednički stav tih učenjaka jeste, ovi u stavu dok su nas blatili da smo tekvirovci, jel da, dok su nas blatili da smo tekfirovci, šeheh Ebu Muhammed al-Magdis su nazivali poput osobe koja se, čije se ovdje ime spominje kod Ebu Harisa, jel da? E, osoba sa inicijalima ZLJ, jel tako? E, nazivali su ga kvazi učenjak. Kada im je došla sada neka fetva koju je Semir Imamović, taj dokazani lažov, jel da i demagog, e, kada je taj tekst ili obraćanje, nije to fetva, jer da to je obraćanje, momentalno obraćanje šeha Ebu Mohameda al-Magdisija, kada su objavili u Safu, nisu ga zvali kvazi učenjak, nego rekli su jordanski učenjak. Pazi, molim te, sada jordanski učenjak, jel da? Čak i neki kažu da su e, to njihovi šejhovi sada, mašala, i da ćemo mi da požurimo da ih protekvirimo. Znači, njihovom idiotizmu nema kraja. Znači, kažem ono što su rekli naši šejhovi i nećemo reći ništa više nego što su oni rekli. Nećemo reći ništa više nego što su oni rekli, a to je da uh, idiš, kako je rekao i šejhebu e, Katade uh, Falestini danas, uh, stavio to je idišu da promijene ime i da se pridruže Džebhetu Nusri i da pod hitno prestanu sa oružanim sukobima e, sa zaračenim islamskim e, vojnim jedinicama. Čitali ste šta je šeheh Ebu Muhammed al-Magdisi rekao, je tako? Šeheh Nasir al-Uluan je također u tom kontekstu govorio da se moraju prekinuti svi ti oruženi sukovi, da to nije e, od koristi muslimanima i tako dalje i tako dalje, je da? Ja kažem to što oni kažu s time što dodajem, s time što dodajem, jel da? E, e, da je šejh Ebu Besir bio malo stroži, znači šejh Ebu Besir je bio malo stroži, je li tako? On je e, rekao, on je nazvao Idiš, nazvao ih je Haridžijama, je li tako? Znači, smatram da je šejh Ebu Besir po ovom pitanju bio malo stroži, e, dok su ovo drugi četvorica, četvoro šejhova, zauzeli stav, Eh, podhitnog, podhitnog i urgentnog pomirenja podhitnog i urgentnog pomirenja i e, prestanka svih e, akcija e, međusobnog napadanja da Allah sačuva da im Allah inša Allahu ta'ala pomogne da se što prije ta smutnja velika i teška smutnja završi e, jel tako e, lično e, mi se mnogo dopada to što naši šejhovi kažu, a posebno mi se dopada to što šejh e, Iyad El Huneybi kaže, da, neka sva braća znaju da se ne trebaju upustati u raspravu u ovim stvarima, da ne trebaju raspravljati o ovome, ovo je velika smutnja, neka dove gospodaru da se braća pomire, tako i e, da e, stvar rješenja ovog problema da stvar rješenja ovog problema prepuste učenjacima e, koji su blizu e, te problematike inša Allahu ta'ala drugih pitanja da li imate kaže najdo jedan ovi safovci šta je s njima mržnja zavist ili strah od iskušenja u koja bi mogli zapast e, zbog nas šejh ako more komentar malo preciznije šta ovi ljudi hoće džezakallahu khair ahi ja sam eh, na tu temu ja sam na tu temu govorio prošle subote e, objavljen je eh, taj moj govor objavljen je u obliku teksta na našem internet portalu stazom islama na našem internet portalu stazom islama Bujru Mehi, idi tamo, možeš ga pročitati. Također sam kao odgovor na laži i potvore Safa i Jezhera Beganovića snimio jedan video, video materijal za koji se nadam inša Allahu ta'ala da ćete već sutra već sutra popodne možda uveče, eto tamo iza Jacije biti u mogućnosti da ga gledate na YouTube inša Allahu ta'ala ako nemate više kakvih pitanja ja bi vam poželeo inša Allahu ta'ala lijepu i mirnu noć inša Allahu Teala. I ostavio bi vas u Allahovom emanetu inša Allah. Što eh, kod, u našeg naroda kažu Allah imanet, jel da? To je ostalo fi emanila. U Allahovom emanetu vas prepustam barak fikum šehovi. Allah vas nagradio sve ovdje prisutne a i u svoje ime hvala vam lijepa što ste bili ovdje večera sa nama bez obzira da li se slagali sa nama ili ne, džezakumullahu hajra. Kaže poslanik Ali Sram, me la ješkuri nas, la ješkuri la, ko nije zahvalan ljudima, nije zahvalan ni Allahu. Fesalamu Allahi alaikum wa rahmetuhu wa barakatuhu. Da vas Allah sačuva, dragi i poštovani moji.